вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці два траўня 1654 году 350 гадоў таму усходнія межы тагачасныя беларусі абрынуліся пад напорам небывалага нашэсця велізарнае войска маскоўскага цара Алексея Михайловича, які ўвайшоў у расійскую гісторыю як цішайшы і дабрэйшы, прорвала памежную абарону і пачало расцякацца па ўсім краі, вынішчаючы на сваім шляху ўсё запар. Людзей, гарады, лясы. Так пачалася самая страшная і самая стратная за ўсю гісторыю Беларусій вайна яна працягнецца 13 гадоў. У выніку краіна будзе дашчэнту разбурана і выпалена. Кожны другі яе насельнік, не выключаючы старых жанчын і дзяцей, будзе забіты. Пра наступствы таго нашэсця мы гаворым у сённяшняй перадачы. адно з найбольш трагічных наступстваў той 13гадовай вайны можа быць нават больш трагічная для беларусі чым сама вайна гэта яе поўнае забыццё нашэсце алексея михайловича будзе настолькі надзейна схаваная ўладамі ідэолягамі і гісторыкамі на працягу 200 гадоў што сёння паспалітыя беларусы гатовыя здзіўляцца пачуўшы пра тыя падзеі быццам нічога і не было. Уявіце сабе, што вы толькі зараз упершыню ў жыцці пачулі пра нейкую другую сусветную або вялікую айчынную вайну. Між тым паводле людскіх стратаў і паводле свайго ўплыву на нас, такіх якімі мы ёсць сёння, тая 13гадовая вайна паклала нашмат глыбейшы след. Пра тое, чым яна была для беларусаў гаворыць пісьменнік Сакрат Янович. Для беларусаў гэта вайна была катастрофаю, з якой ужо яны больш не падняліся. Гэта вайна сніштожыла нам айчыну, зніштожыла нам будучыню. У маіх родных карынках ад гэтай вайны змяніліся прозвішчы, паявіліся зусім новыя прозвішчы у людзей, мяшчанаў. Не паўтарылася аніводнае прозвішча ранейшае. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ўсіх насельнікаў майго мястэчка або вывели ў палон, або забілі. Выглядае, што нават масавыя сталінскія і гітлераўскія расстрэлы, канцлягеры і высылкі самае страшнае, што мы можам сабе ўявіць, бо было яно адносна нядаўна, не настолькі змянілі аблічча нашай краіны і нас саміх, як тая 13гадовая вайна падобна што да вайны гэта быў адзін народ а пасля ўжо зусім іншы так можна сказаць ён быў іншы перш за за ўсё біялагічна бо пасля тае вайны як згадваюць мемуарысты можна было па белай вусі ісці цэлы дзень і не ўпаткаць жывога чалавека толькі на дарогах і, і ў палях і ў вёсках спаленых гнілі тарупы чалавечыя. У былым віцецкім павеце, а паветы тады былі як чатыры або пяць раёнаў цяперашніх, то ў былым віцецкім павеце пасля гэтай вайны перапісчыкі да лічыліся каля 170 чалавек. разумееце, што это значыць гэта значыць, што не было людзей. Калі я чытаў з таго часу дакументальныя тэксты маскоўскія, то там усё паўтараецца фраза ў заканчэнне кожнага загаду. фраза спаліць усё да галавешак, спаліць усё да галавешак, то гэта датычыць эканомікі, а людзей нам забралі фактычна нацыю нам забралі найбольш жыццяздольны элемент. Гэта э, месца, гэта рамеснікі пакінулі нам адных дэбілаў, тых людзей, якіх маскалі самі не хацелі, або тых, хто ўцёк у лес, так званыя шышы, гэта значыць у тагачасныя партызаны. Музыка радыё свабода вострая брама сёння ў перадачы пра самую стратную вайну у беларускай гісторыі распавядаюць пісьменнікі сакрат яновіч і уладзімир арлоу страта ў беларусі ад 13гадовай маскоўскай акупацыі працягвае гісторык і пісьменнік владимир орлоў поцярпела уся беларусь краіна амаль цалкам пазбавілася сваёй эліты гараджанаў прадпрымальнікаў найбольш актыўнай часткі шляхты і калі перад той жудаснай вайной узровень жыцця у ўзровень матэрыяльнай культуры беларускага горада як сведчуць археалагічныя знаходкі адпавядаў узроўню горада у галянды да прыкладу то пасля гэтай вайны нашу краіну яе гарады як быццам падмянілі можна сказаць што у выніку той вайны іншым зрабілася практычна ўсё ад умоваў жыцця да нацыянальнага генафонду. І менавіта ў цяжкіх наступствах тых падзеяў трэба, на маю думку і шукаць прычыны нашых цяперашніх нацыянальных бедаў, пачынаючы ад слабой нацыянальнай кансалідацыі. мы гаворым пра вайну 1654 году як пра абсалютна фатальную ва ўсёй гісторыі Беларусі, але маем на ўвазе штосьці нават большае, чым толькі вынішчэнне краіны і яе насельнікаў. Мабыць жа, не толькі беларуская гісторыя ўтрымлівае такую страшную статыстыку стратаў. Ці можа Беларусь была унікальнай у тагачасным свеце. Владимир Орлоў не не была у тым самым 17 стагоддзе у яго першай палове ішла першая агульнаеўрапейская вайна якая у гістарыяграфіі атрымала назоў 30гадовай і у выніку гэтай вайны некаторыя еўрапейскія краіны панеслі яшчэ большыя страты чым Беларусь Чаму для іх такія страты не мелі фатальнага характару як для нас рэч у тым што у мы знаходзіліся ў іншай геапалітычнай сітуацыі. У краінаў заходнееўрапейскіх удзельніц 30гадовай войны не было такога суседу як рассія з яе паслядоўнай агрэсіўнай знешняй палітыкай з вечнай пагрозай якая зыходзіла ад Масквы на беларускія землі. Карацей, радзіма нашых продкаў, калі параўноўваць з удзельнікамі 30гадовай вайны з тымі самымі цэнтральна-заходнееўрапейскімі краінамі, іна апынулася ў розных вагавых катэгорыях са сваімі суседзямі. І якраз гэтая акалічнасць не дала магчымасці залекаваць загаіць гэтыя страшныя раны, бо неўзабаве не паспела Беларусь аднавіць сваё насельніцтва, як распачала пачалася паўночная вайна, дзе тэатрам вайсковых дзеянняў зноў стала Беларусь. пісьменнік сакрат Янович бачыць наступствы той вайны і яе рэальны ўплыў проста ў нашым часе на сённяшняй беларусі і сённяшніх беларусах яны увайшлі нам як бы у гены тому что 654 год значыць знішчэнне працэсу станаўлення народу восстановления нации. И выники тае войны мы отчуваем ошпащение, потому что сегодня надалей у нас нема нации. Мы все еще формуемся, как нация. Война 654 года – это был конец развития Беларуси. Это был початок – яе каланіяльна становішча. Ад гэтай вайны Беларусь існавала ўжо толькі як калонія, або польская або расійская. Калі хто гаворыць пара беларускую талерантнасць, то я не ведаю ці смеяцца ці плакаць, бо талерантнасць ёсць толькі тады, калі я магу штосьці кепскае камусьці зрабіць, але не зраблю. А беларуская толерантнасць это баязлівасць. Беларус сам перакананы, што нічога ніколі нікому не можа учыніць, ані зла, ані добра. Гэта не талерантнасць, это бясільнасць. Звярніце ўвагу, што, што беларус не ёсць у стане абараняцца. Ён усё знаходзіцца ў ролі парабка, усё азіраецца назад, ўсё азіраецца, хто за ім стаіць. І гэта значыць, што мы слабыя перусім таму, што мы хочам быць слабымі, што мы самі сябе ў пераканалі і што мы слабыя. І баязлівы чалавек нараджае баязлівых дзяцей. Мы выжываем не як нацыя, а як біялагічная з'ява, як арганізмы нам сама важна выжыць біялагічна, а не духоўна. Духоўнасць нам не патрэбная. Нацыя патрабуе нейкай амбіцыі, адвагі. Э, Нацыя то гэта такая з'ява, якая выклікае у чалавеку настрой наступу, дынамікі. Нацыя чагосьці хоча, хоча больш хлеба, ці годнасці, ці гонару, а баязлівы чалавек нічога не хоча ён мавіць толькі аб тым каб не дастаць у морду ад гісторыкаў даводзілася чуць, што менавіта ў той 13гадовай вайне даруць пачатак самыя масавыя і самыя загадкавыя персанажы беларусаў у іншай вайне, другой сусветнай. Гэта калябарант і партызант. Я назваў іх самымі масавымі, бо ў іх, а не ў прызваных у савецкае войска салдатах была ўвасобленая беларуская суб'ектнасць у мінулай вайне. Я назваў іх самымі загадкавымі, бо іх дагэтуль ацэньваюць па-рознаму, хутчэй за ўсё таму, што дзве гэтыя тэмы даследаваныя найгорш. Уладзімир Арлоў. Калібарацыя з'яўляецца спадарожніцай любой вайны і тады у сярэдзіне 17 стагоддзя безумоўна існавалі і дастаткова моцныя асабліва сярод праваслаўнай часткі насельніцтва беларускіх земляў ілюзіі наконт абароны іх правоў перад каталіцкай экспансіі і алексей михайлович щодара раздаваў як ягоныя ваяводы щодара раздаваў рознаакшталту прывілеі граматы дзе гарантаваў абарону праваслаўным на калі той ці іншы горад здасца на царскую міласць і прыклады добраахвотнай здачи царскім воеводам безумоўна былі бо тыя гарады што адмаўляліся ад капітуляцыі музна бараніліся на загад цара былі разбураныя і выпалена іх насельніцтва знішчаныя або выведзеныя у палон найбольш цяжкі лёс як вядома нападкам амсціслаў дзе як сведчыць падкрэслю расійскія гістарычныя дакументы вось я цытую шляхты літвы і іных служылах людзей пабіта больше 10 тысяч. Ну, гэта пишут сами расейцы, а крыніцы Великого княства Литовского свечит, что с 33 тысяч захоров Амстислава жывымі засталося блізу трох тысяч руінамі сталі ў той час рэчыцца злобен рагачёв у 1655 годзе была узятая вільня і усе абяцанні алексея михайловича што ён захавае правы маёмасць беларускай шляхты забяспечыць праваслаўным беларусам спакойнае жыццё яны былі вельмі хутка забытыя і тут нельга не згадаць напэўна падзеі у магілеве вось адзін з прыкладаў здрады калабарацыі гэта паводзіны беларускага шляхціча константына паклонскага які перайшоў на бок маскоўцаў атрымаў за гэта чын палкоўніка і прывёз магілёўскім месцічам грамату цара алексея михайловича с усімі вось тымі гарантыямі пра якія мы гаварілі ацэніўшы сітуацыю магілевцы у жніўні 1654 четверта года отчинили перед царскими стральцами браму Але праз колькі дзён ужо ўсялякія спадзяванні на адзінаверцаў развеяліся. Расейцы заняліся гвалтам, рабункамі. У горадзе склалася такая сітуацыя, што ужо праз некалькі месяцаў той самы паклонскі зноў прызнаў валадаром вялікага князя літоўскага. І прычыны свайго ўчынку ён растлумачыў у лісце да магілеўскіх месцічаў, дзе пісаў, што спадзяваўся на вызваленне сваёй зямлі ад ляхаў, але замест гэтага убачыў, я цыта пустую, лупленне дамоў Божых, што і ад татараў бывала, а хрысціян нашых, которые ў паўсядзённым ганенні ад уніятаў прыбывалі, ныне ў вечную няволю забралі, а іншых памучылі, а якія бездзелія над чеснымі жонамі і дзявіцамі ўчынілі. Усё скончылася тым, што 1 лютого 1661 году магілёўскі бурмістр Леванович, што кіраваў падрыхтовкую паўстання з крыкам пара выхапіў шаблю і кінуўся на стральцоў. Над э, магілевам паплыў набатны звон і за колькі гадзін увесь царскі гарнізон быў знішчаны як сведчуць документы страты акупантаў склалі ў выніку магілеўскага паўстання блізу сямі тысяч тут самы час перайсці да другога беларускага ваеннага персонажа партызана як мы бачым на прыкладзе магілеўскага паўстання гаворка павінна ісці пра народнае змаганне захопнікамі а менавіта у той вайне бярэ пачатак вядомыя ва ўсім свеце традыцыя гераічнай беларускай партызанкі партызанскай барацьбы якая не была інспіравана нейкімі засланамі з усходу аддзеламі як у часы другой сусветнай войны альбо як у 1812 годзе на гэты рух якраз пачаўся можна сказаць з глыбіню народа і даў па-першае маштаб які ўражвае десяткі тысяч беларускіх сялянаў удзельнічала большасць з іх была праваслаўнымі таму што ён найбольш разгарнуўся якраз на ўсходзе краіны і гэты рух даў прыклады сапраўднага гераізму скажем у ліпені 1654 года 15 тысячнае войска маскоўская воевода трубецкога было бесстрашна заатакавана беларускім аддзелам з трох тысяч сялянаў калеснікаўскай вобласці на амсціслаўшчыне у 13гадовая вайна не толькі забіла кожнага другога беларуса не толькі нарадзіла беларускага калябаранта і беларускага партызана але мела вынікам беспрэцэдэнтны палон у рассею забіралі лепшых забіралі майстроў спадзяючыся мабыць істотна палепшыць стваральныя якасці насельнікаў маскоўскай дзяржавы на прынамсі размах і маштаб палону сведчаць менавіта пра такія мэты уладзімир орлоў Маскоўскі патрыарх Нікан паведамляў антыахійскаму патрыарху, што государ Алексей Михайлович мае намер вывесці з белай русі 300 тысячаў чалавек. Рэальная колькасць пераселеных перасягнула гэтую лічбу. На ўсход выводзілі селянаў і шлях, але ў пераважнай большасці з Беларусі мусілі развітвацца гаражанне рамеснікі. Разбяры, кафляры, друкары, збройнікі, ювеліры, пераплётнікі. Радыё Свабода, вострая брама сёння ў перадачы пра самую стратную вайну ў беларускай гісторыі распавядаюць пісьменнікі сакрат Янович і Уладзімир Арлоў. На пачатку сённяшняй перадачы я ўжо казаў пра тое, што не меншую катастрофаю, за ўсю 13гадовую вайну было яе поўнае забыццё ў беларусі але як гэта здарылася што такая вайна маштабная страшная была забытая і ў якім пакаленні адбылося забыццё владимир орлоў з гістарычнай памяці беларусаў тыя жудасныя падзеі былі амаль начыста сцёртыя ўжо ў гады расійскага панавання пасля падзелаў на рэчы паспалітай. Калі трэба было абгрунтоўваць вось тыя лёзунгі вызвалення беларусаў ад рэлігійнага э, і нацыянальна ўціску, пад якімі адбывалася інкарпорацыя тады у масавым парадку знішчаліся альбо вывозіліся на ўсход архівы хронікі беларускія радаводы найбольш славутых шляхецкіх родаў вялікае княства літоўска відаць якраз тады пасля інкарпорацыі быў знішчаны полацкі летапіс бесцэнны для нашых гісторыкаў і толькі у У 90-е гады 20 -го стагоддзя беларусы пачулі праўду пра падзеі той самай страшнай у нашай гісторыі вайны. І здарылася гэта ў значнай ступені, дзякуючы даследаваннем Геннадзя Сагановича, вынікам якіх стала яго славутая кніга невядомая вайна гісторык геннад саганович будзе ўдзельнікам наступная вострая брамы зусім натуральна што 13гадовую вайну з усімі яе прычынамі і наступствамі прадставіць у адной перадачы немагчыма асабліва пасля такога доўгага няведання апроч таго засталіся пытанні якія сёння мы не закранулі і словам гаворачы пра наступствы мы зусім нічога не сказалі пра прычыны таго нашэсця той акупацыі і таго масавага вынішчэння беларусаў. Крывавы патоп разліўся за 13 гадоў па ўсёй тэрыторыі вялікага княства літоўскага. Мы ведаем, што Беларусь была ядром княства, як ведаем і тое, што літвой сёння называецца толькі невялікая частка той сярэднявечнай краіны. У звязку з гэтым важна даведацца, які погляд на тую вайну маюць сучасныя літоўскія гісторыкі. Аднак пра ўсё гэта ў наступнай перадачы. Музыка